разбудила завтра рано. О моя терпеливая мать, я пойду за дорожным курсаном дорогого волшебника. Я сегодня увидел путь, нет широких колес на лугу. Треплет ветер над облачной пустей, Золотую его трубу. На рассвете он завтра промчится, Шапку месяц, прихнув под кустом, И криво махнет кобылица над равниной, над отцом. Разбуди меня завтра рано. Засвети нашей горнице здесь. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу встречу. empurrar My! crou. Assim, Maria Galhosa, ela My! fria.